16 skirsnis 1372 metų vasarą Algirdas vėl buvo priverstas žygiuoti į Maskvą. Trečiasis Maskvos žygis Algirdui buvo ypač neparankus, nes padėtis vakarų fronte darėsi grėsminga. Šilta 1371 metų žiema sutrukdė Vinrikui Kniprodei surenkti jau virtusį tradicinių metų pradžiaus reidą – Tačiau žiemos pabaigoje ir pavasarį Livoniečiai trim antpoliais nuniokojo gana didelę teritoriją Upytę ir Nevėžio vidupio slėnį. Vasarą Prūsijos kryžiuočiai nusiaubė medininkus viduklę, riogalą, gaižuvą, paštuvą. Du kartus jie pasiekė dar sūniškio apylinkės. Karo veiksmai jau grėsė persikelti ir per Nemuno vidupį. Vasaros rudens sandūroje livoniečiai nuniokojo visą upytę žemę, užkabindami gretimas rytis tarp nevėžių ir šventosios upių bei žemaitijuje. Pasienio genocidas jau buvo dykra pavertęs Nemuno žemupio, pietvakarių žemaitijos ir vakarų užnemuniais plotus. Tokioje padėtyje stambių jėgų atitraukimas į rytus darėsi jau didelę riziką. Tuo tarpu Demetrijus Maskviškis gerai pasirengė. Jis pasitiko tveriečių remiamą Algirdą ties Liubutsku, kur lietuvių avangardas nesargiai įsiveržęs į priekį buvo sumuštas. Jau čia pasireiškė Demetrijaus stratego talentas, po aštuonerių metų lėmęs pasaulinės reikšmės įvykius. Jis nesusigundė smulkę sėkme ir liko įsitvirtinęs miškingoje vietovėje už dideliais raguvaus. Algirdas pasirinkimo neturėjo. Delsti jam neleido vokiečių ordino pavojus, o puolimas Net jei ir pasisektų, grėsė neleistinais tokioje padėtyje nuostoliais. Vėl buvo susitaikyta, bet dabar sąlygas jau diktavo Demetrijus. Tai, kad tokiomis aplinkybėmis reiškė ne ką kitą, kaip tverės atidavimą likimo, tai yra Maskvos valiai. Liubutskas buvo taktinė ir moralinė Maskvaus pergalė. 1373-1374 metais – Maskva spaudė tverę smulkiais kariniais konfliktais, o Lietuva nebereagavo. Tuomet 1375 metų vasaros pabaigoje Maskvinai apgulė tverės miestą ir pirį. Mykolas turėjo Demetrijui paklusti. Lietuva nebesugebėjo apginti ištikimų ir svarbiausio savo sąjungininko Rusijoje. 1375 metais Konstantinopolio patriarchas Filotiejus – jau oficialiai pavedė tvarkyti didžiosios Lietuvos kunigaikštijos tačiatikių vyskupijas Kiprijonui. Tačiau Algirdo bažnytinės politikos sėkmė nebesutapo su karinė sėkme. Maskvos operacijomis Algirdas kaip strategas ir taktikas padarė viską, kas buvo įmanoma. Įvertinęs komunikacijų stoką, jis Vitebsko kunigaikštėjoje Obalcų rajone apgyvendino ištisus lietuvių kaimus, turėjusius aprūpinti žygiuojančiai rytus kariuomenę. Patiems karo veiksmams mažai ką galima prikišti. Jie buvo apmastyti ir tikslūs, tačiau lėmė ne vien kariniai, bet ir politiniai veiksniai, o pastarieji išplaukė iš daugelį metų kaupiamo politinio kraičio bei jo galimybių. Šie Algirdo pasiekimai nebuvo vienareikšmiai ir tai žinoma lėmė galutinį rezultatą. Vykstant tverės dramai, dramatiškai klaustės įvykiai ir pačioje Lietuvoje. 1373 metais – Prūsijos kryžiuočiai vėl užpuolė dar sūniškio apylinkės. Livonijos ordino magistras Vilhelmas Primersheimas žiemos pavasario sandūroje nusiaubė nalšę nuo Tauragnų ir Labanoro iki Dubingių ir Gedraičių, o maršalas Andrius Štembergas sunaikino užpalių pilies priešpilį. Tačiau išlaisvinę jėgas rytuose lietuviai galėjo geriau gintis – Tais pačiais 1373 metais Kestutis padarė nedidelį žygį į Prūsiją, o Algirdo sūnus Kirgaila nusiaubė daug pilio apylinkės. Tų metų vasarą Kestutis atsirevanšavo Vinrikui Kniprodei už anksčiau pralaimėtų susidūrimus. Keliose vietose pamėginęs perėti nerie žemupį, didysis magistras buvo atmuštas. Lietuva 1373 metais turėjo dar vieną progą užmėgsti darybas dėl krikštų – nepritarančiom 1370 metais tapusio Lenkijos karaliumi Liudviko didžiojo politikai Mozurijos kunigaikščio Zemovito trečiojo iniciatyva, popiežius Grigalius XI kreipėsi tuo reikalu į Algirdą, Kestutį ir Liubartą. Atitinkamus laiškus gavo Liudvikas Didysis, Lenkų kunigaištis Vladislovas Sopolietis bei pats Zemovitas. Tačiau vokiečių ordino Ofenzyvos akivaizdoje tokios darybos negalėjo nieko duoti, o Zemovito projektas sužlugo. Lietuvos jėgos vakaruose buvo sukoncentruotos pačiu laiku, nes vokiečių ordino spaudimas greitai augo. 1374 m. ankstyvą rudenį Prūsijos kryžiuočiai nusiaubė sritis už nevėžių. 1375 m. vasarą Lietuvą ištiko kombinuotas smūgis. Livoniečiai vėl puoliai nalšia, prieidami netoli Vilniaus. Tačiau baisiausias buvo reidas iš Prūsijos. Vyriausiasis maršalas Gotfridas Lindenas vasario mėnesį perėjo Nemuno vidupį, nusiaubė stakliškių, semeliškių, streivos, upės tiekmės, apylinkės ir pasiekė trakus. Rugsėjo mėnesį livoniečiai nuniokojo upytę. Lietuviai kovo mėnesį už tai atsilygino kestučių reidų palei dauguvą, o lapkričio mėnesį Polotsko kunigaikščio Andriaus žygio prie Daugpilio pilies. Prūsijos kryžiuočiai smarkiai puolė vidurio Lietuvą 1375 ar 1376 metais, kronikos neaiškiai datuoja. Tačiau Kestutis pajėgė 1376 metų vasarą ganėtinai nuniokoti Jelgavos ir Duobelės rytis Livonijoje, o Prūsijoje kartu su Algirdu ir Skirgaila, Skalva bei Nadruva. Voluinės reikalai ankstyvą 1376 metų rudenį privertė Kestutį žygiuoti į pietus, ta progais užkabino Salduvą Prūsijoje. Spalio pabaigoje Liubartas ir Jurgis Narimantaitis – nuniokojo Lenkijoje Sandomiero žemę ir pasiekė Tarnovą. Didžiulės įtampos sąlygomis Kestučiui teko žygiuoti į Lenkų puolamą Voluinę ir 1377 metų vasaros rudens sandūroje. Jo pasirodymas truputį pagerino padėtį, bet Lietuva turėjo padaryti nuolaidų. Ji prarado Belzą, o jos suzerenitetu Voluiniai teko pasidalyti su Lenkijos karaliumi. Pastaroji nuolaida buvo tik laikina – nes jau 1378 metais Liubartas iš Lenkijos priklausomybės įsivadavo. 1365 metais kryžiuočiams Vilnių pulti padėjo Butauto išdavystį. 1377 metų vasario mėnesį Vokiečių ordinas jau surengė specialų žygį į Lietuvos sostinę. Vyriausiojo maršalo vedama 12 tūkstančių žmonių kariuomeniai pasiskirščiusi į tris dalis – persikėlė per Nemuną ties Darsūniškiu ir Merkine. Tuo pačiu metu Livonijos magistras siaubė šiaurės Lietuvą. Prūsijos kryžiuočiai praėjo pro trakus ir pasiekė Vilnių, jeigu jiems nuvyti neužteko. Dėrėdamasis su kryžiuočių vadovais ir juos vaišindamas, Algirdas sugebėjo apsaugoti tik jam pačiam priklausančią Vilniaus miesto dalį. Vilniaus pilių ordino kariuomeniai nepaėmė, jos maisto ir pašaro atsargas sunaikino Vytautas – tuo gerokai apsunkindama sugrįžimą. Kovo mėnesį Kestutis su savo ir Algirdo sūnumis atsirevanšavo dideliu žygiu į Kuršą. Lietuvių gynyba nepalūžo, bet buvo aiškiai matyti, kad pagrindinių karo veiksmų zona nenumaldomai artėja į patį Lietuvaus valdovo domeno centrą. Esant tokiai padėčiai, 1377 metų gegužės mėnesį mirė Algirdas. Maišė galoje suliepsnojo gedulingas laužas, pavertęs pelenais Lietuvos monarcho, pasiekusio didžiausios galybės tarp visų savo pirmtakų kūną. Istorijos liepsnos rėjo šios galybės įvaizdį. Pats Algirdas pamatė Lietuvos rytų ekspansijos ribas ir kryžiuočių riterius Vilniuje. Anglosaksų istorijos mokslas neseniai susidomėjo ir susižavėjo Lietuvos istoriją. Stefanas Rovelas – visapusiškai pagrindė Gedimino Lietuvos istorinį fenomeną, o Viljamas Urbanas pabrėžė, kad didžioji Lietuvos kunigaikštyje, visur turėdama atviras sienas, stebėtinai ilgai ir efektyviai sugebėjo jas ginti. Nueinant nuo istorijos arenos Algirdui, kartu traukėsi iš jos ir šis stebėtinas sugebėjimas. Jo pasitraukimą lėmė esminiai pokyčiai. Išorėje labai išaugo dvi priešiškos Lietuvos didvalstybė jėgos – Vokiečių ordinas ir didžioji Maskvos kunigaikštyje. Neribotos ekspansijos galimybės įsisėmė. Šis įsisėmimas sutapo su Vokiečių ordino spaudimo kulminacija. Kestučio politinės veiklos metais Vokiečių ordinas surengė apie šimtą stambesnių žygių į Lietuvą, Lietuvė apie 40. Vos tik susidariusi lietuvių tauta kariavo ištisą šimtmetį. Plėsdama savo valstybę, ji sukūrė istorinio vaidmens alternatyvą jos karui su katalikiškosios Europos avangardu mirštant Algirdui, iškilo šios alternatyvos žlugimo grėsmė ir tuo pačiu mirtinas pavojus pačiai lietuvių tautai. Lietuva galėjo išgelbėti tik pažangą ir būtent europietiškųjų pažangą. Jėga buvo būtina šiai pažangai pasiekti, bet pati jėga buvo tik laikinas istorijos veiksnys. Algirdo jėga buvo visako pradžia ir pabaiga. Jėgos teikiamų galimybių pažangai pasiekti – jos negatyviam istoriniam veiksniui pažaboti jis neįvertino. Ar įvertino per mažai? Ja mirštant, jau artėjo atpildas Lietuvai už jo generolišką politiką. Aštuntas. 14 amžiaus 90-mečio krizė ir Lietuvos krikštas. A. Rusijos politinio veiksnio sugrįžimas į Lietuvos istoriją. Mirus Algirdui, didžiųjų Lietuvos kunigaiščių tapo vyriausias jo antrosios žmonos sūnus Jogaila. Tai reiškia, kad stačiatikiai pirmosios Algirdo žmonos sūnus buvo galutinai stumiami iš valdovą supančių gediminaičių artimiausiojo ratų. Norėdama sumažinti galimą nepasitenkinimą, bendalė jų jogaila raštiškai patvirtino teisės į turimą žemės. Šis didžiojo kunigaikščio žingsnis išplėsdamas 1340 penktų metų Algirdo ir Kestučio susitarimą įteisino didžiosios Lietuvos kunigaikštijos tapimą atskirų tėvoninių valdų konglometu, bet nepašalino prieštaravimų tarp atskirų gediminaičių grupių, ypač pagonių ir stačiatikių. Polocko kunigaikštis Andrius liovėsi kovoti prieš Livonijos ordiną ir 1377-1378 metų žiemą nuvyko į Pskovą. Skoviečiai išrinko į savo kunigaikščio, Livonijos ordinas pažadėjo paramą. Jogailos vyresniųjų brolių maištavimas padidino Lietuvos pozicijų silpnėjimą Rusijoje po Maskvaus pergalės prieš Tverę 1375 metais. Lietuvos įtakos atsikratė Novosilis ir Smolenskas. Andrius aiškiai siekė sukurti rusų žemių lokalinį politinį centrą, pasinaudodamas didžiosios Lietuvos kunigaištijos sunkumais. 1378 metų pirmoje pusėje jį palankiai prieimė Naugardas, o tų pačių metų viduryje didysis Maskvos kunigaikštis Demetrijus. Maskvėnai 1378 metų rūpiučio mėnesį sumušė totorių kariuomenę prie Vožos upės ir net beprasmiškai siekė atsikratyti totorių priklausomybės. Vožos mūšėje dalyvavo ir Andrius, likęs Maskvoje ilgesniam laikui. Jo veikla buvo labai paranki Demetrijui Maskviškiui. 1378 m. vasario mėnesį mirė metropolitas Sareksas. Kiprijonui formaliai atsivėrė kelias į Maskvą, bet Demetrijus delsė Kiprijoną pripažinti. Po karštų ginčių Konstantinopolyje 1378-1380 metų žiemą Kiprijonas liko tik Lietuvos tačiatikių metropolitu. Lietuvos diplomatija tik kažkiek atsigrėbė Naugarde – Siekia išlikti neutraliais, naugardiečiai 1379 metų pradžioje pasikvietė Jurgį Narimantaitį, tačiau svarbiausiai įvykiai klausėsi Maskvos naudai. 1379-1380 metų žiemą jos kariuomeniai įsiveržus į didžiosios Lietuvos kunigaikštijos rytinį pakraštį, paėmė Brenską ir Trupčevską, nusiaubė Starodubo žemę, Bransko kunigaikštis Demetrius perėjo į Maskvėnų pusę ir pasitraukė kartu su grįžtančia namo jų kariuomenę. Čia Algirdo sūnų Demetrius Maskviškis sutiko dar palankiau negu Andrių, pavesdamas jam valdyti Pereslaulį. Andrių ir Demetrijų palaikė jų brolis, Kievo kunigaikštis Vladimiras. Iki šiol dar neveikęs Gediminaičių dinastijos politinis mechanizmas rėdėjo ir kur kas didesnę krizę negu po Gedimino mirties. Naujai pagonių kartą atėjus į valdžią centre nustumtieji periferijos tačiatikiai virto savo rusiškųjų sričių lokalinių interesų reiškėjais. Maskvai dar trūko jėgų Branskų ir Palackų atplėšti nuo didžiausios Lietuvos kunigaikštijos, tačiau šių žemių ryšiai su Maskvoje esančiais jų kunigaikščiais nenutrūko. Vokiečių ordino spaudžiama Lietuvos valstybė negalėjo to sutrukdyti. Jogaila ieškojo išeities, suartėdama su aukso orda, kuriai taip pat reikėjo sąjungininkų prieš įsivaduojančią Rusiją. Dabar lietuvių ir totorių sąjunga tapo natūralia Maskvos iškilimo pasiekme. Aukso ordos Hanas Mamajus susitarė su Jogaila 1380 metų vasaros rudens sandūroje surenkti didelį žygį prieš didžiąją Maskvos kunigaikštyje. Totorių ir lietuvių rengiama ofenzyva rusams nebuvo paslaptis. Demetrijui Maskviškiui pavyko suorganizuoti beveik visas šiaurės ir rytų Rusijos jėgas. Aktyviai remiant bažnyčiai, visa kampanija virto Rusijos įsivadavimo karu. Jungtinės rusų pajėgos perėjo Dono aukštupį ir Kuliukovo laukuose susirėmė su atžygiausia totorių kariuomenė. Sumanus rusų manevras neleido susijungti lietuvių ir totorių kariuomenėms. Jo gailą nuo mūšio vietos skyrė vienos dienos žygis – Rugsėjo 8 dieną įvykusiame mūšyje rusai pasiekė istorinę pergalę. Jogailai pavyko sumušti jau besiskirstančios rusų kariuomenės arjergardą ir atimti iš jo gausų grobį. Bet tai buvo tik vietinis laimėjimas. Moralinis Kulikovo mūšio efektas buvo didžiulis, Demetrijus Maskviškis gavo Doniečio vardą. Rusija, nors dar visą būsimą šimtmetį turėjo pripažinti totorių viršenybę, vėl įžengė į pasaulio istoriją kaip jau subjektas. Didžioji Maskvos kunigaikštyje tapo neginčiamų Rusijos hegemonu ir vienytojų. Jo gailos broliai Andrius ir Demetrijus kovėsi rusų gretose prieš Lietuvos sąjungininkus, jų nuomonė daug lėmė, priimant pasiteisinusį persikelimo per Doną planą. Nors polockiečiai Kulikovo mūšyje nedalyvavo, tačiau ši Demetrijaus Doniečio pergalė paveikė ne tik jų, bet ir kitų Lietuvos valstybės rusiškųjų žemių gyventojų nuotaikas. Su šiomis nuotaikomis Vilniui nuo šiol reikėjo labiau skaitytis negu anksčiau. Tačiau dalinė lietuvių kariuomenės pergalė Kulikovo finale šiek tiek pristabdė Gediminaičių dinastinę krizę. 1381 metais Jogaila atidavė Polocką savo broliui Skirgailai. Polockiečiai prieš jį greitai sukilo, tačiau svarbiausia sukilimo motyvą lėmė ne ryšiai su Andriumi, kurie nenutrūko, o vietinė tradicija – Jie nenorėjo pagonio kunigaikščio, todėl labiau orientavosi ne į Maskvą, o į Livonijos ordiną. Skirgaila apgulė Polocką, bet apgulimas užsitėsi. Iš Naugardo turėjo išvykti Jurgis Narimantaitis ir 1381 metais ši respublika sudarė sutartį su didžiuoju Maskvos kunigaikščiu. Tais pačiais metais Demetrijus Donietis metropolitu pripažino Kiprijoną, Bet dabar šis kompromisas Lietuvai nedaug te reiškė. Po Kulikovo mūšio Kiprijonas daugiau daugiausia galėjo būti tik neutralus. Lietuvos padėtis pagerėjo 1382 metų antroje pusėje. Rūpiučio mėnesį aukso ordos Hanas Tohtamišas staigių puolimu paėmė ir sudegino Maskvą. Demetrijus Donietis vėl turėjo pripažinti aukso ordos viršenybę. Būdinga, kad Maskvos gynybai vadovaudama žuvo Algirdo anūkas Astiejus – Šis Dmitrijaus Doniečio pralaimėjimas ilgam sustabdė Rusijos įsivadavimo eigą, o Maskva nustojo būti stačiatikių gediminaičių atrama. Grįžo ankstesnė pusiausvyra išiškėjusi po 1372 metų Liubutsko mūšių. Didžiulės Rusijos ir ryškiai savarankiškos Lietuvos kaiminystė objektyviai padarė jas istorinėmis antagonistėmis – Rusijos žemių sąskaita sukurta Lietuvos didvalstybė buvo vienintelis lietuvių tautos saugumo nuo didžiulio kaimyno garantas. 1380 metais Lietuva atliko tokį pat vaidmenį Rusijos istorijoje, kokį pastaroji buvo atlikusi 1131 metais Lietuvos istorijoje. Bet buvo ir kita Lietuvos ekspansijos į rusų žemės pusė. Ši ekspansija grėsė įtraukti mažą lietuvių tautą į Rusijos istorinės raidos glėbį. Todėl lietuviai turi dėkoti Demetrijui Doniečiui, kaip anglai, joanai ar kietei. Žinoma, Rusijos pakilimas irgi grėsė Lietuvai, tačiau iš kitos pusės. Tai tiesa, dar buvo tik ateities perspektyva. Nepaisant efekto ir istorinės reikšmės, Kulikovo mūšio neužteko, kad būtų pašalinta Lietuvos valdžia jos užimtose rusų žemėse. Jos jau niekad negrįžo rusų tautai nes čia klaustėsi sąlygos plėtotis atskiram rytų slavų etnosui. Tai buvo Lietuvos istoriniai skriauda Rusijai ir istorinis nuopelnas būsimoms ukrainiečių ir baltarusių tautoms. B. Kestučio ir Jogailos konfliktas bei jo pasiekmės. Algirdo įpėdinį Jogailą pripažino ir parėmė trakų kunigaikštis Kestutis, galėjęs būti didžiausių jo varžovų. Tuo būdu pratestas Algirdo ir Kestučio susitarimas. Darydamas tai Kestutis iš jo gailos laukė tvirto trakų kunigaikštijos statuso pripažinimų ir aktyviaus paramos kovoje prieš vokiečių ordiną. Vokiečių ordino puolimai tęsiasi. 1377 m. rugsėjo pradžioje Vinrikas Kniprodė, remiamas Austrijos hercogo, nusiaubė viduklės ir kražių žemė Žemaitijoje. Pačioje 1377 metų pabaigoje buvo išsiveršta į Juodąją Rusiją ir Kauno apylinkės. Livonijos ordinas 1377 metų gegužės ir 1378 metų vasario mėnesį niokojo upytę, o Prūsijos kryžiuočiai 1378 metais trakų kunigaikštijos lietuviškas ir rusiškas žemės. Kestutis aktyviai priešinusi. 1377 m. kovo mėnesį nusiaubė Kuldigo sritį Kuršę, 1378 metais sugriovė Ekersbergo pilį Prūsijoje, o 1379 metais vos nepaėmė Klaipėdaus pilies. Vilniaus kunigaištiešiuose kovose menkai te pasireiškė. Jogaila kaustė priešiški Andriaus veiksmai ir Maskvos sėkmė tai, kas buvo būtinybė Algirdo ir Kestučiui, laidavusi jų tvirtą padėtį. Jo gailai ir jo jaunesniesiems broliams išaugusiems atskiroje Vilniaus kunigaikštijoje ir susijusiems su Lietuvos politikos rusiškąją pusę, atrodė tik tai specifinėmis trakų kunigaikštijos aktualijomis. Beje, ir Kestutis ir jo gaila suvokė įtemptos Algirdo kovos dviem frontais nesėkme, tik kiekvieną šią problemą siekia išspręsti savaip. Kestutis norėjo, kad didysis kunigaikštis atsisakytų ekspansijos į Rusiją ir savo jėgas nukreiptų prieš vokiečių ordiną. Jo gaila atvirkščiai buvo linkęs palikti trakų kunigaikštyje likimo valiai, kad visas jėgas galėtų sukoncentruoti prieš vis daugiau laiminčią Maskvą. Veikė čia ir jo gailos aplinka, jo broliai ir motina Julijona, kuri ėjo dar toliau, masindamasi į trakų kunigaikštyje ir kryžiuočių smūgius jai – laikydama palankę šiems norams aplinkybę. Augant į Vilniaus dvaro priešiškumą Kestučiui labai padidino tapęs įtakingų Jogailo Svainis, 1377 m. vasarą vedęs jo seserį Mariją, Bajoras Vaidila. Skirtingi ir net priešingi Vilniaus ir Trakų dvarų politiniai siekiai klausėsi palaipsniui, iš pradžių dar vyraujant senai sutarimo tradicijai, kurią darė aktualesnė kryžiuočių spaudimas. Šiems siekiams pradėjus ryškėti, buvo dar ieškomi abipusės patenkinantys kompromisai. Kestutis neprieštaravo Skirgailos kelionėje į Europos šalis, įvykusiai 1379 metų vasaros antroje pusėje rudens pradžioje. Jogailos brolis, keldamas, jog ruošiasi krikštytis, aplankė Vokiečių ordino vadovybę, Čekijos karalių ir Vokietijos imperatorių Vaclovą IV ir Vengrijos bei Lenkijos karalių Liudviką Didįjį. Šis demaršas liudijo, kad Gediminaičių viršūnė grįžta prie Gedimino politinės programos, atsisakydama Algirdo taktinių viražų stačiatikybei. Tačiau siūsdamas Kirgailą, Vilniaus dvaras jau ėjo toliau. Kai kas su kryžiuočiais buvo aptariama ir už kestučio nugarus, taigi linkstama siekti krikšto jo sąskaitą. Vokiečių ordinas labai greitai suvokė, kad politinis Vilniaus ir trakų frontas skyla, todėl neprieštaravo skirgailos krikšto akcijai. Tai buvo pirmas žingsnis atvedęs į du kompromisus pakeitusius Lietuvos ir Vokiečių ordino karo pobūdį. Šios kompromisus įtvirtino 1379 m. rugsėjo 29 dienos trakų sutartis, numačiusi ribotas paliaubas. Trakų sutartį iš Lietuvos pusės draugė sudarė Jogaila ir Kestutis – Jie dešimčiai metų buvo nutraukiami karo veiksmai ties vokiečių ordino ir didžiosios Lietuvos kunigaikštijos rusiškųjų, tai yra krikščioniškųjų žemių sienomis. Karo veiksmo apribojimas buvo išorinis kompromisas. Antrasis kompromisas buvo vidinis tarp jo gailos ir kestučių. Kestučių jis buvo akivaizdžiai nenaudingas, nes jis beveik nieko neišlušė, paliaubų saugojo tik nedidelę trakų kunigaikštėjos rusiškųjų žemių ruožą. Tai buvo kestučio nuolaida didžiajam kunigaikščiui. Savo interesų kainą jis sutiko palaikyti taktinį Lietuvos suartėjimą su vokiečių ordinu. Teoriškai jo gaila galėjo kestutį remti karo veiksmų zonoje ir ši galimybė matyti vertė pastarą jį priimti trakų sutarties sąlygas.